بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Poštovana braćo i sestre, naš prvi ders kako se šalio Resul sallallahu alejhi ve selleme započeli smo njegovom šalom sa onom staricom kada ga je pitala da je zamoli da i podari Allah džennet. I onda smo započeli predaju o Suhejbu radijallahu anhu kod imama Ibn Mađe kada ga je Resul sallallahu alaihi wa sallam počastio hljebom i datulama i kada se sa njim našalio. Ostalo je još par napomena vezano za ovu predaju za ovaj događaj, odnosno za Suhejba radijallahu anhu. Poznato je da je Suhejb bio rob. Dakle, bio je rob kog su Mekelije kupili od, od Rimljana. Rasul sallallahu alejhi ve sellem u svom okruženju između ostalog imao i kategoriju robova sa kojima je družio, koje je podučavao i koji su postali veliki učenjaci, veliki mučtehidi i jedni od najboljih ashaba njegovi drugova sallallahu alaihi wasallam. Navodi se za Suhejba radijallahu anhu da je jedan od prvih koji su prihvatili islam. A Rasul sallallahu alaihi wasallam između ostalog rekao da su četvorica prvaka, pa kaže Enesabikul arab, ja sam prvak Arapa. O Suhejb sabiku Rum, a Suhejb je prvak Rimljana. O Selman, o Selman sabiku Faris. Selman je prvak Farisija, o Bilal sabiku Habeš, a Bilal on je prvak Habešija. To je Resul sallallahu alejhi ve selleme izgovorio vezano za sebe i za ove svoje ashabe. Među njima Bilal i Suhejb radijalanhuma koji su bili robovi. Vezano za robove, u ovom našem ciklusu predavanja, kako se šalio Resul sallallahu aleyhi wa sallame, imamo događaj sa još jednim robom, sa kojim se Resul sallallahu aleyhi wa sallame našalio, a koji se zvao Zeid radi Allah anhu. Zatim, u današnjem, ošnom večerašnjem predavanju, dotaći ćemo se jednog događaja kada je Resul sallallahu alaihi wasallam jednom od tih robova koji se požalio da mu je teško stanje, da je loš. I kada je Resul sallallahu alejhi ve selleme predložio da ga neko otkupi, da ne bude više rob, on je rekao ja Rasulallah kako da me neko otkupi kad sam bezvrijedan? Pa mu je sallallahu alaihi wasallam rekao, lakin inda Allah leste bi Ti kod Allaha nisi bezvrijedan. Ili je rekao, "Anta inda Allahi gal. Ti si kod Allaha zaista vrijedan, skup. Ovu predaju bilježi imam, imam Tirmizi. Dakle, Suhejb, radijallahu anhu, i ovaj rob, o kojem govorimo u ovoj predaji kod imama Tirmizije, pokazuju jedan aspekt iz života Rasula sallallahu aleyhi wa sallame, da je volio slabašne, da je volio siromahe, da se sa njima družio i da je, i da je te ljude znao kod sebe da počasti. Zato ćete primijeti kod Rasula sallallahu aleyhi wa sallame, nekoliko jako zanimljivih osobenosti koje je imao kao čovjek, a to je da svak onaj koji je htio sa njim da druži, koji je prihvatio društvo Muhameda sallallahu alejhi ve selleme, on ga je Allahovom odredbom učinio da bude veliki čovjek. Dakle, svaki onaj koji je prihvatio da druži sa Rasulom sallallahu alejhi ve selleme i da mu Rasul bude vodič, Resul ga sallallahu alejhi ve sellem učinio da bude veliki čovjek. I tako se iz života njegovih ashaba, njegovih drugova radijallahu spominju imena mnogih koji su bili robovi, a koji su postali veliki ljudi i veliki vođe ovog ummeta. Zatim druga karakteristika Rasula sallallahu alejhi ve selleme jeste da je on sam po sebi bio veličina. I onda je izgrađivao veličinu oko sebe. Znači, da bi bio velik, on nije imao potrebe da ruši druge. Nego baš suprotno, on je snagom te svoje veličine izgrađivao ljude. Dopunjavao je njihove karaktere tako da su postali vođe, vođe u ovom našem, u ovom našem umetu. To je karakteristika koja u osnovi fali mnogim ljudima danas, braćo i sestre, jer govorimo o muslimanima, jer mnogi ljudi misle da će biti veliki ako druge omalovažavaju, ako ih zanemaruju, ako ih izbjegavaju ili misle da će biti veliki ako dosegnu, ako dobiju neku veliku poziciju. Rasul sallallahu alejhi ve selleme to nije imao sam po sebi je bio veličina i borio se da ljude oko sebe učini da budu da budu veliki. Drugi događaj kako se šalio Rasul sallallahu alejhi ve selleme veže se za munafika Abdullaha ibn Ubeja im Salula. Predaju bilježi Imam Tirmizi. O Zejda ibn Erkana radijallahu anhu, koji kaže, bili smo na jednom vojnom pohodu sa Resulom sallallahu alaihi wasallame i sa nama su bili neki beduini. I mi smo se uvijek nadmetali ko će prvi da stigne, da stigne do vode. Dešavalo se da nas beduini preteknu. I onda kad preteknu, oni zauzmu vodu i ne daju nikome da, da uzima s te vode. Pa se desilo da jedan od ensarija prišao i zahvatio je pregršt vode, bez da mu beduin dozvoli. Što je beduina rasrdilo, te je udario ensariju i ranio ga. Kada je to vidio Abdullah ibn Ubej, vođa munafika, i kada je obavješten o detaljima tog događaja, rasrdio se i iskoristio priliku da pokuša napraviti smetnju unutar, unutar ashaba Muhameda sallallahu aleyhi wasallame. Te je počeo da govori, nemoj da dijelite onima koji su kod Muhameda, sallallahu alejhi ve selleme, da bi se oni od njega razbježali. A Resul sallallahu alejhi ve selleme je praktikovao da te siromahe, poput tih beduina, da im preko ashaba ponudi hranu, jer su bili siromašni. Tako je Abdullah ibn Ubej, ibn Selul, ovu svađu između Ensarija i ovog beduina, pokušao da prenese na polje svađe između bogati i siromašni. I pokušao je da to, da to, da u to unese fitne, razdor. I onda je, i onda je rekao, nemoj da dijelite onima koji su uz Allahova poslanika, da bi ga napustili. A blaga nebesa i zemlja, kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Munafiqun, su Allahova, ali licemjeri neće da znaju. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala, dalje govoreći o ovom događaju, وَيَقُولُونَ لَإِرَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ Oni govore, ako se vratimo u Medinu, sigurno će jači istirati iz nje slabijeg. A snaga je u Allaha i u poslanika i njegova i u vjernika, ali licemjeri neće da, da znaju. Tako je Abdullah ibn Ubeji i kroz ovu tvrdnju da ako se vrate u Medinu, Muhammed će sa svojim drugovima, sallallahu alaihi wa sallame, izbaciti iz nje Beduine i sve one koji su bili u tom u tom vojnom pohodu, a ne pripadaju gradskoj zoni, dakle Medini sa njegovim drugovima sallallahu alaihi wasallam. Kada je Abdullah ibn Ubej pokušao da ovdje napravi nered, Zaid kaže ja sam jahao za poslanikom sallallahu alaihi wasallam i čuo sam Abdullaha o onome što govori, što pokušava napravi nered među ashabe. Pa sam obavijestio o tome Resula sallallahu alaihi wa sallame, da je Abdullah pokušao da napravi nered, da iskoristi to, tu svađu između Ensari i, to, i dotičnog Beduina. No, Abdullah ibn Ubej je požurio Resulu sallallahu alaihi wa sallame i zakleo mu se da nije tako i zanegirao je ono što je Zaid prenio Rasulu sallallahu alejhi ve selleme i Resul mu je povjerovao. Povjerovao je, a odbacio je Zaidovu Zaidovu izjavu. I onda je Abdullah ibn Ubej rekao Zaid je želio si samo da me Resul sallallahu alejhi ve selleme zamrzi, a vidiš muslimani su te uveli ili doveli u laž. Kaže Zeid, to mi jako teško palo. Bio sam potišten, no jednog dana dok sam išao sa Resulom sallallahu alejhi ve selleme, on se okrenu meni, uhvati me za uši, protrolja mi uši i nasmija mi se u lice. A ništa mi nije rekao. Kaže, taj njegov moment ili taj njegov postupak, bio mi je draži nego Dunjaluk i sve što je na njemu. A onda mi je došao i Ebu Bekr. Pa me i on upitao je li ti Resul sallallahu aleyhi wa sallam nešto rekao? Reko, rekao nije. Samo me uvatio za uši, protrljao ih i nasmijao mi se u lice. Reče mu Ebu Bekr, muštuluk ti. A onda je isto tako uradio i Omer radi Allah anhu. I tada sam saznao da je Allah spustio ajete iz sure Munafikun u kojima je pojasnio slučaj Abdullah ibn Ubeja im Selula i to da je on taj koji je pokušao napravi nered. Tada mu je Resul sallallahu alaihi wa sallame pred njim pročitao ove ajete i obradovao ga je da ga je Allah subhanahu wa ta'ala zaštitio od podvale koju mu je ovaj munafik bio bio pripremio. Ova predaja u kojoj se primjećuje šala, kada se Resul sallallahu alejhi ve selleme okrenuo Zejdu ibn Erkamu, kada ga je uhvatio za uši i protrljao i i onda mu se nasmijao. To nakon što im je Allah subhanahu wa ta'ala objavio ajete i sure Munafikun, u kojima je pojasnio da munafici govore da se ne udjeljuje drugojima Allahovog poslanika i munafici govore da će snažni izbasti iz Medine one koji su, koji su slabi. To je bila dakle radosna vijest za Zejda koji kaže da su ashabi radijallahu anhum njemu na tome čestitali, a među prvima Ebu Bekr i Omer radijallahu, radijallahu anhuma. Ovaj događaj sa Abdullah ibn Ubej ibn Selulom, braćo i sestre, odslikava nekoliko jako bitnih stvari. Prva, potvora je teška stvar i može da izazove ogromni nered u zajednici, u društvu, među ljude, među vjernike. Kao što je to pokušao Abdullah ibn Ubej da uradi. Druga stvar, Resul sallallahu alaihi wa sallam je bio Allahov poslanik ali pored toga morao je da sudi prema onome što je vidljivo. Te je povjerovao Abdullah ibn Ubeju ibn Selulu, iako je mogao da pretpostavi da je Abdullah lažac. Te je morao da čeka objavu da Allah subhanahu wa ta'ala presudi u tom, u tom slučaju. Treća stvar. Ashabi Rasula sallallahu alaihi wa sallame, kada bi Allah o nekom od njih objavio nešto što je lijepo, što je pozitivno, jurili su da čestitaju tom dotičnom, da mu uzmu štuluk, da ga pozdrave, da ga poselame i da mu čestitaju na tom daru koji Allah subhanahu wa ta'ala spušta. Sljedeći događaj veže se za poslanikove žene, za Seudu, i za Aishu radi Allaha, radi Allahu, radi Allahu anha. <clears throat> Navodi se kod imama Nesaije da je Aisha radi na rekla posjetila nas je Seuda jednog dana a Resul sallallahu alaihi wa sallam je sjeo između mene i nje. Jednu je svoju nogu držao u mom krilu a drugu u krilu Seude, radi Alanha. Ja sam pripremila jelo koje zove Harira. I rekla sam, jedi. A ona je odbila. Rekao, jedi, ili ću ti zamazati lice ovim jelom. Ona je odbila. Ja sam je zamazala tim jelom, njeno lice, što, što je Resula sallallahu alaihi wa sallame nasmijalo. Pa je ustao iz njenog krila, dajući joj znak da mi se osveti i rekao joj, i ti njoj uradi isto. I ona je uzela nešto iz te posude, pa je zamazala moje lice, a Resul sallallahu alaihi wa sallame se nasmijao. Ovdje ćemo išala malo stati, napravit ćemo kratku pauzu, pa ćemo ako Bog da nastaviti za par, za par minuta da vas Allah nagradi. Oh yeah! Iz života Rasula sallallahu alejhi ve sallam kada se šalio sa svojim drugovima, svojom familijom, djecom i robovima. Naveli smo primjer starice, naveli smo primjer Zaid ibn Arqama i naveli smo primjer robova Suhejba, i primjer Zahira kog je Resul sallallahu alejhi ve selleme predložio da ga neko otkupi i za koji je rekao da je kod Allaha vrijedan. Sada prelazimo na njegovu šalu sa, sa djecom. Prelazimo na šalu Resula sallallahu alejhi ve selleme sa djecom. Navodi se predaja kod imama muslima vezano za Hasana i za Huseina radi Allahuma unuka poslanika sallallahu alaihi wa sallame a prenosi nam događaj Ebu Hureyre radi anhu koji kaže jedan put sam izašao sa Rasulom sallallahu alaihi wa sallame u toku dana Niti sam ja njemu išta govorio, niti je on meni išta govorio. Sve dok nismo došli u čaršiju Benu Kajnuka'a, onda se on okrenuo i otišao je kući Fatime radi Alavanha i rekao Efemme Luka, Efemme Luka, da li je tu onaj mali, misleći na Hasana radi Alavanha, to je ponovio dva puta, da li je tu onaj mali? Kaže Ebu Hureyre, pa je Hasan malo okasnio. Mislio sam da ga majka kupa ili da mu kači ogrlicu. Nedugo nakon toga je izašao. Pozdravio se rukama sa Rasulom sallallahu alaihi wa sallame, a onda su se zagrlili. Tada je Resul sallallahu alaihi wa sallame rekao Allahume inni uhibbuhu fa ahibbe. Wa ahibbe man juhibbu. Bože, ja ga volim. Pa ga zavoli i ti i zavoli sve one koji njega vole. Kaže Ebu Hureyre u predaj kod ima Buharije, nakon što sam čuo ove riječi, niko mi nije bio odraži od Hasana, sina Alije, radijallahu anhu. Dakle, nakon što sam čuo ove riječi, Niko mi nije bio draži od Hasana, sina Alije, radijallahu anhu. Ova predaja, braćo i sestre, govori nam o praksi Resula sallallahu alaihi wa sallame da se druži sa, i sa djecom, prije svega svojim unucima, da se sa njima poigra i da ih onda pohvali. Vezano za Hasana radijallahu, radijallahu anhu, Mnogo je hadisa u kojima se iznose njegove vrline, njegove vrijednosti. Između ostalog ili između ostali, to je ovaj hadis gdje kaže Resul sallallahu alejhi ve selleme: Bože ja ga volim, pa ga zavoli i ti. I zavoli sve one koji njega vole. I ovo je naša obaveza prema Ehlul Bejtu, prema poslanikovoj sallallahu alejhi ve selleme familiji da ih volimo, da ih poštujemo, jer nam je to Resul sallallahu alaihi wa sallame naredio. I to je bila praksa prvih generacija, braćo i sestre, da su održavali tu vezu s naredbi Resula sallallahu alaihi wa sallame i da su voljeli njegov ehlul bejt. A to kaže Ebu Hureyre radi Alanhu, nakon što sam čuo ovaj hadis, niko mi nije bio draži, niko mi nije bio draži od Hasana, od Hasana radi anhu. A Hasan je kao poslanikov unuk sallallahu alaihi wasallam i kao sin Alije i Fatime radi Allahanha odgajao se na najljepši mogući način. Bideži se od imama Mizija ili kod imama Mizija u njegovom dijelu Tehzibul Kemal da je Alija radi anhu jedan put pitao svog Hasana dok je bio dječak O sinko, šta je to pravi put? Reče oče, pravi put je da odagnavamo hrđavo dobrim. A šta je to čast? Reče, čast je da budemo dobri prema rodbini i da opraštamo zlodjela. A šta je to čovječnost? Kaže, to je čednost i da čovjek vodi računa da mu imetak bude halal. A šta je to preciznost? Kaže, preciznost je obaziranje i na ono što je malo i opraštanje ljudima. A šta je to velikodušnost? Kaže, to je žrtvovanje imetka i u olakšicama i u poteškoćama. A šta je to škrtost, pita ga Alija Radelanhu, Kaže, škrtost je, odnosno gramzivost je, da ono što je u tvojim rukama vidiš kao čast, a ono što si žrtvovao na Allahovom putu kao propalo. A šta je to bratstvo? Kaže, bratstvo je izvršavanje obećanog i kad je teško i kad je lahko. A šta je to kukavičluk? Kaže, kukavičluk je da se osiliš na iskrenog i skromnog vjernika, a da se suzdržavaš od neprijatelja. A šta je to plijen, bogatstvo? Kaže, to je žudnja za bogobojaznošću. A šta je to isposništvo, skromnost na dunjaluku? Kaže, to je lijepa zarada. A šta je to blagost? Kaže, blagost je obuzdati srđbu, obuzdati sebe. A šta je siromaštvo, pita ga Alija Radijalanu, kaže, siromaštvo je pokvarenost duše u svakoj stvari. A šta je snaga? Kada snaga je onda kada te ljudi ostave, a ne te napada da pokažeš čvrstinu. A šta je to prezrenost? Kaže, prezrenost je da pokažeš čvrstinu nemoć, onda kada se traži iskrenost. A šta je to hrabrost? Kaže, hrabrost je da se slažeš sa onima koji su ti vršnjaci. A šta je to pretjerivanje? Kaže, pretjerivanje je da govoriš ono što te se ne tiče. A šta je to slava? Kaže, slava je da budeš odlučen i da opraštaš ljudima zla koja ti rade. A šta je to razum? Kaže, razum je da čuvaš srce i sve ono što ono u sebi obavija. A šta je to ponos? Ponos je da, da radiš ono što je lijepo, a da ostaviš ono što je hrđavo. Na ovim osnovama, braćo i sestre, Ali je radi Allah Anhu podizao svoga sina, odgajao ga i učinio ga da bude jedan od velikana ovog ummeta, za koga je Resul sallallahu alaihi wa sallame njega i njegovog brata Husejna, radi Allah Anhuma, rekao da će biti prvaci omladine, omladine u džennetu. Zatim rekao za njega sallallahu alaihi wa sallame, Hasan, ovaj moj unuk, لعل yusliha bihi bayna fi'atayn min al-muslimin. Možda Allah i njime ili preko njega izmiri dvije skupine muslimana. I mnoge druge predaje u kojima Rasul sallallahu alejhi ve selleme govori ovom svom potomku. Navodi se da kada je Hasan radijallahu preselio da je njegov brat po ocu Muhammed sin Alin stao kraj njegovog kabura i rekao je Allah se smilovao o Ebu Muhammede zaista ti je život bio uzvišen a sada si preselio kako je samo divna duša koju je obavijalo tvoje tijelo i kako je samo divno tijelo koje obavija tvoj kefin. Kako da ne bude tako kad si ti potomak upute? Ti si saveznik bogobojaznik, bogobojaznih. Ti si jedan od petoro koji su bili pod ogrtačem Rasula sallallahu alejhi ve selleme kada je rekao da je to njegov ehlul bejt. Tebe su hranili dlanovi istine odgojen si u okrilju islama. Tebe je ili tebe je zadojila ili tebe zadojile grudi imana. Divan li si i živ i mrtav? Iako su nam duše tužne, zbog rastanka s tobom, mi ne sumnjamo da je hajr u tvom susretu sa tvojim gospodarom koji ti se smilovao i onda je otišao sa njegovog, sa njegovog kabura. Ovo je jedan detalj, braćo i sestre, iz života Resula sallallahu alaihi wa sallame, kada se šalio sa njegovim unukom Hasanom. No, nije njegova praksa bila da se šali samo sa njegovim unucima. Resul sallallahu alaihi wa sallame se šalio i sa drugom i sa drugom djecom. Između ostalog, navodi se predaja od Mahmuda ibn Rabije, radijalahu, koji kaže Zapamtio sam, kada sam imao pet godina, Rasul sallahu alaihi wasallam je izlio u moje lice, meni u lice, gutlja i vode, i to iz kofe iz kojeg je to uzeo. Šalek se sa mnom, kaže ulema, Ibn Hajar to navodi u komentaru ovog hadisa kod imama Buharije, da je Resul sallallahu alejhi ve wasallam to uradio iz više razloga. Prvi razlog, da se našali sa dječakom koji je imao 5 godina. Drugi razlog, da prenese beričet, beričet na njega. Jer je Resul sallallahu alejhi ve wasallam sav beričetli. Zato je Imam Buhari, Imam Buhari u svom sahihu ovaj hadis svrstao u, poglav, u knjizi o nauci, u poglavlju, kada je dozvoljeno prihvatati predaje od djece. Znači, Resul sallallahu alaihi wasallam ovom dječaku Mahmudu, koji je imao pet godina, ukazao na poštovanje kada se sa njim našalio i kada je u njegovo lice sasuo gutljaj, gutljaj vode. S ovih nekoliko predaja, braćo i sestre, o tome kako se Resul sallallahu alaihi wasallam našalio sa svojim drugovima, sa svojim ženama, sa, svojom, sa svojim unucima, sa drugom djecom, sa svojim robovima, završavamo dio predavanja, odnosno serijala, o Rasulu sallallahu aleyhi wa sallame kao čovjeku. Inša Allah, sljedeće predavanje iz ovog serijala bit će na temu e, situacije kada se Rasul sallallahu aleyhi wa sallame srdio. I to će inša Allah biti za, za dvije hefte. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grije, da nam se smiluje i da nam podari bereket ome što smo čuli, ome što smo, što smo rekli i molim ga Đelešanuhu da naš skup ne napustimo, a da nam Allah subhanahu wa ta'ala nije oprostio grijehe, da nam se smiluje nama i našoj braći i sestrama i da pomogne onima koji su ugroženi, da vas Allah nagradi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.